Ez du mikroan adierazpenik egin nahi Max Brisonek, baina harritua dela esplikatu digu. Harrigarria dela lehen itzuliaren eta bigarren itzuliaren artean, pertsona berdinen izenpedurak zoin desberdinak diren. Joan den asteazken arte egon dira bozka guziak banaka banaka begiratzen, egun hori baitzen azken epea bozkak begiratzen ahal zirena. Baina Max Brisonek errandigunaren arabera bozken euneko berrogoia begiratzeko denbora ukandute eta berreun bat izenpedura arrunt desberdinak dira lehen itzuliaren Politik bigarren itzulira Ez dut ulertzen, iduri du aur batzuen izenpedurak direla errandigu. Adineko pertsonen ganako presione eta manipulazio susmoa dutela ere gehitu du. Momentuz beraz, prefetaren gana du Max Prison eta honen zerrendakiden den abokatuak, eta ez salaketarik aurkeztuko oraingoz prokuradorearen aintzinean. Ez uste, Max Prisonek prefetak segidarik emanen dionik bere eskaerari, baina bederen atentzia deitu nahi izan duela dituzten susmoen inguruan adierazi digu. Prefetak astelen aratsa du azken epea, segida bat emaiten duen edo ez erraiteko, estatu kontseilura jotzen badu edo auzitegi administratibora epaileak trenkatu beharko du eta horrek aste edo hilabete batzu iraunditzake.